Jena Tony Santu nilqakom għall-10 programm f'din is-sensiela bl-isem ta' Wirt Lana Malti. L-iskomp ta' din is-sensiela u għalli niċċelebraw uħut mill-aqwa elementi illi sawru l-għana Malti matur is-snin. Pekk naslu nifmu aħjar Biex nesploraw wirt l Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jiena qed niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Coleiro. Charles ħadem f'ħafna oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin ta' l-Ana Malti. Fil-programm tal-lum se nisimgħu diversi makketti. Mhux se nagħmlu sija nisimgħu l-makketti purament tal-element divertenti li nsibu fihom. Kif għamilna matul din is-sensiela kollha, se naraw ukoll x'jagħmel il-makkjetta parti minn Wirt l-Għana Malti. Qabel xejn, ikun tajjeb li nisimgħu żewġ makkjetti sew biex nidħlu fl-ispirtu kif ukoll biex ikun aktar ċar dwar xi se nitkellmu llum. L-ewwel waħda li għażilt hija makkjetta li kienet popolari ferm fis-snin 70 għax ħarġet bħala diska fuq it-tikketta tad-diski ta' Record Center bil-45 dawra fil-minuta. Fiha se nisimgħu lil John Laws, il-protagonist f'din il-makkjetta, jgħanni ma' Manwel Mifsud Il-makketta popolari tiġrija bejn żewġ muturi, bejn l-annejja John Laws u Manuel Mifsud is-Surġent, akkumpanjati fuq il-kitarri minn John Paċ u Tony Paċ. U issa se nisimgħu makketta li qatt ma ħarġet bħala diska, imma xorta kienet popolari ferm. Din hija l-makketta It-Tfajla tal-Belt, interpretata waqt spettaklu ta' varjetà minn Fredu Spiteri l-Avarist. Nar il-ħadd kien tqajt mat-tfajla tippassiġġa f'Treq Rijali. mużiċist u għannej li għex f'Għawdex bejn l-1929 u l-1965. Nisimgħu aktar mingħand Fredu Lauci kif kienu jsibuh ċertu għannejja Maltin ta' żmienu aktar tard waqt il-programm tal-lum. Għalkemm ma sarx ħafna studju dwar il-makkjetti Maltin, biex jira nsemmu r-riċerka ta' Charlo Pisani, per eżempju, fuq Fredu Spiteri, kif ukoll it-teżi ta' Kurt Slattery li sissa għadu l-aktar xogħol iddettaljat dwar dan is-suġġett. Ma' dawn, importanti ninkludu wkoll ix-xogħol tal-Professur Manuel Mifsud dwar l-għana u l-kanzunetti bil-Malti. Il-Professur Mifsud ifakkarna kif fis-snin tletin tas-seklu għoxrin l-għannejja u t-teatranti ltaqgħu nofs triq fl-espressjoni mużikali tagħhom u, fuq kollox, iddakkru minn xulxin. Dan narawh b'mod ċar fir-recordings li saru fil-bidu tas-snin tletin illi għadhom magħna sal-lum permezz tad-diski ta' 78 dawra fil-minuta. Eżempju perfett ta' dan huwa makkjetta popolari ferm miktuba minn Carlo Satariano għall-għannej Manuel Cilia ta' Zabet. Maħruġa fuq it-tikketta tad-diski HMV minn Anthony D'Amato, din hija X'aħna sbieħ min jaf jarana. Recording mill-1931 ta' Leli Cilia jgħanni l-makkjetta popolari X'aħna sbieħ min jaf jarana, miktuba minn Carlo Satariano. Hemm diversi eżempji oħra ta' dawn il-kollaborazzjonijiet u dawn waslu lill-Professur Mifsud jikkonkludi li dan huwa l-bidu tal-makkjetta Maltija. Dan iġibna għal osservazzjoni essenzjali, u din hija li din il-forma teatrali Taljana, il-makjetta, f'Malta ħadet żewġ suriet. Hemm il-makjetta tat-teatranti u l-makjetti tal-għannejja. Fis-snin ta' qabel it-Tieni Gwerra dawn iltaqgħu, kif smajna. M'hemmx evidenza ta' makkjetti tagħna qabel dan iż-żmien, però wieħed jista' jifhem li l-makkjetta diġà kienet stabbilita fid-dinja tat-teatru li kien qrib ħafna tal-kultura Taljana f'dawk is-snin ta' qabel il-gwerra. It-Tieni Gwerra Dinjija fixklet l-iżvilupp tal-kultura popolari. Minnha f'Malta ħarġu l-famużi stage commandos illi kienu jiddelettaw sew bil-makkjetti teatrali. Eżatt wara l-gwerra, Charles Clouse u Johnny Catania inaqdu ma' Armando Urso biex jiffurmaw ir-Radju Miskettieri. U l-makkjetti saru xi ħaġa popolari ferm fuq Rediffusion li dak iż-żmien kien l-unika mezz ta' xandir f'Malta. Dan l-isfond storiku importanti ħafna għax kien Armando Urso li kiteb il-makkjetta tant popolari tal-Lanex ta' Marsamxett, magħruf aħjar bħala Lanċa Ġejja u Oħra Sejra. Din l-għanja tanti popolari li l-Maltin jaħsbu li hija tradizzjonalment Maltija u dan huwa eżempju ta' fenomenu fid-dinja tal-makketti illi kiseb popolarità kbira fis-snin ta' wara l-gwerra. Qed nirreferi għal l-użu tal-bażi mużikali popolari, ħafna drabi Taljana, ma ġili anka Ingliża jew Amerikana, biex fuqhom jitpoġġew Kliem bil-Malti. Hekk preċiż huwa l-każ ta' Lanċa Ġejja Oħra Sejra, bil-kliem oriġinali bil-Malti ta' Armando Urso fuq il-melodija popolari Taljana La barchetta in mezzo al mar tal-1946 miktuba minn Enzo Luigi Poletto. Dan il-mod ta' ħolqien tal-makjetti tħaddem ħafna minn Gaetano Buttigieg, magħruf ukoll bħala Gejtu Kanta, li kien jippreżenta dawn it-tip ta' makjetti regolarment fuq Rediffusion. F'din is-sensiela qed niffokaw fuq l-għana. U allura flok inkomplu nelaboraw dwar il-makkjetta b'mod ġenerali, tajjeb inħarsu aktar mill-qrib lejn l-iżvilupp ta' din ix-xorta ta' għana popolari. Għall-ewwel deher li l-għannejja stabbiliti ma tantx kienu akkaniti li l-għana titħaddem b'dan il-mod tal-makkjetti. Il-Professur Manwel Mifsud jiddeskriviha bħala sitwazzjoni ta' għannej li jilbes libsa li mhux tiegħu. F'dan il-każ qed jirreferi partikolarment għal Fredu Spiteri, l-lavarist, illi miegħu nassoċjaw il-bidu tal-makkjetta tal-għana wara d-diski ta' qabel il-gwerra. Se nisimgħu issa dik li ċertament hija waħda mill-aktar makkjetti magħrufa ta' Fredu Spiteri. Din jisimha Id-Dawra m'Għawdex. Issa ħbieb, ħbieb, ħbieb jiena qaluli biex ngħid id-dawra m'għawdex, dik tieħu ftit tal-ħin. Ma rridx indejjaqkom jiena. Triduha? Dik ma tantx inħobb ngħidha jien. Per eżempju, il-makkjetta tant magħrufa Taksimeri ta' Fredu Abela l-Bamboċċu fiha element simili għal din li għadna kemm smajna, x'fiha eh, l-annej idur dawra ma' Malta bit-taqbiliet tiegħu. Anke jekk f'dak il-każ l-istorja tiżvolġi b'mod differenti. Taxi Mary diġa kellna l-opportunità nisimgħuha waqt din is-sensiela u allura illum se nsemmakom żewġ makjetti oħra ibbażati fuq din il-forma ta' dawra ma' diversi postijiet. L-ewwel waħda li għażilt hija propju diska li ħareġ Renald Abera u Fredu l-Bamboċċu. Din ħarġet fl-1973 fuq it-tikketta tad-diski Electro. Il-makjetta ta' Renald Abela jisimha Renal Tabela mek mela u l-maketta tiegħu dawra mad-dinja mill-1973. Makettista tassew popolari minn dawk iż-żminijiet huwa Ġorġa Zoppardi, il-Mak. Ġorġ huwa l-vuċi l-oħra fuq il-famuża Taxi Mary, imma kellu wkoll diversi diski tiegħu. U issa ngħaddu biex nisimgħu l-ħsibijiet u l-kummenti ta' Charles Coleiro dwar il-makjetti. Għax jiġifieri l-idea li qed nipprova nistaqsik dwarha jien hija żewġ tipi differenti ta' minn tal-anqas tal-makjett. Il-makjetta tal-għannejn, jiġifieri bħal dawn li semmejt tal-lawż u bħalma semmejna tal-bamboċċu, imma wkoll il-makjetta teatrali, il-makjetta tal-komiku ta' dawn il-komiċi bħall-Clouse. Il-makjetta kienet kważi timla l-vojt tal-għana fejn ħaddieħor kien bejn ħaltejn Imma l-makketta kien jiġi emend tintuża, titkanta, meta jkollok programm ta' varjetà. Jien niftakar, meta kont tfal. Kien imort il-Melli għax konna minna għamil iż-żmien hemmhekk konna l-Gazzi La Vittoria kellu l-bidħa jagħmel it-teatri. Twil, maratona kienet tkun, ta'. Jagħmlu buċċett. Imbagħad drambi tliet atti. Imbagħad wara varjetà, jkantaw, jgħannu, eċċetera. Isebbħu kważi. Imma mbagħad f'dawn dawn il dawn il-serati jew dawn ir-rappreżentazzjoni kienu jkunu ġeneralment jew buzzett, jiġifieri dramm b'fatt wieħed, dramm bi tliet atti, u jew inkella jew jew plus u mbagħad intervall bil-makketti. L-iddivertiment kien nieqes minn ħafna suġġetti minn ħafna okkażjonijiet. Alla ma Alla ma jkollniex ma jkollniex inġibu nies minn barra biex jirrextaw hawn jew biex jagħmlu x-xogħol tagħhom, tagħna f'tagħna kieku. E, u l-festi għalhekk kibru, għax il-festi kienu esibizzjoni, dejjem ngħid jien, tal-kultura tagħna, tas-snajja' tagħna, jekk tmur festa, naf ħafna minnhom imur, qed tara panorama sħiħa ta' xogħol fil-kultura, fil-letteratura, anki kollox, barra kif jarmaw, irrakkmu, il-tpinġijiet, pittur, kollox jiġifieri għandek is-snejja kollha mifruxa biex tarahom. L-istatwi li hemm, il-knisja kif tkun armata, dak id-damaxk, dak il-linef, l-art tal-bil fidel, għandek proprju apertura kbira. Fejn tista' tixtarr u tara b'għajnejk it-talent Malti. Ħafna drabi konna barra mill-belt, ċertu pitturi kienu jġibu t-Taljani biex jagħmlu pittura u mbagħad. Biex nerġa' mmur lura għall-makjetta, rrid norbot ukoll hawnhekk ma' Fredu Spiteri, l-Lavarist. Inti diġà semmejtu, kompli għidilna. Le, Fred dak niftakru jiena, x'inagħmel, żmien tfuliti Għawdex. Dak għall-Karnival kien il-ħajja tiegħu. Imma l-Karnival Għawdex ma kienx hemm il-kostumi li naraw illum, ta? Jiġifieri Karnival ta' Għawdex kien hemm il-karatteristika tiegħu kien, hu kien il-peċimes kif jgħidu. Kien ikun it-tokk u jgħanni u jkanta u jqabbel lin-nies madwar. Imma l-maskarati ta' kif kienu, ħafna tfal u rġiel u żgħażagħ ħafna nies għalih. Li sar fuqhom jiġru mal-pjazza kienu, dik il-biċċa xogħol. Billi sar, bil-logħoż. Eh! U l-kitarristi eċċetera jduru, però mhux. Għax insejna xi ħaġa importanti, forsi qed niftakar issa. Mhux l-għana tant tentana, però l-aħħar tas-sena kien ikun hemm il-kitarristi wkoll imorru jdoqqu wara l-bibien tan-nies biex iddebbaw xi ħaġa. Jitfgħu l-ġir li huwa risq, suppost, fuq l-għatba. U l-kitarristi kienu u mbagħad il-kitarristi kienu jdoqqu wkoll. Min narana, ma però l-kitarristi Maltin kienu jkunu. Saċerdot jieħu dawn il-quddiesa, tiġijiet, pereżempju, mawlidijiet, dawn kollha divertiment lokali, ma kienx jiġu. Il-kitarra kellha post importanti f'Malta. U qed tifakkarni l-kitarra, il-kitarra li forsi mhux kulħadd induna, Indri Brincat, il-pupa, li għalija prim kitarrist fil-veru sens tal-kelma, kellu l-kitarra tiegħu, tagħrafha minn Saverio Bora, għax hija forma ta' nofs qamar kważi, bil-ponta għaddejja taraf għall-kitarra u kien jagħmel il-kitarra l-oħrajn. Jibnihom il-kitarri. Kien artist ieħor dak. Xtaqt li nipprovaw niġbru hawnhekk biex nagħlqu fuq dawn il-makketti. Kumment ieħor minn għandek dwaru da jew forsi xi ħaġa oħra dwar il-Lavarist? Għax inti rajtu diversi drabi. Evarist, għamex nispiċċa ħażin dak, ta' ġifiri. Rakkonta da' xejn dwaru għal-min għanta ma jafu. Dak zim tifel kont ma għoddex nixinduru nixta dak kollu jiġi. Dak jider jgħidu illi kien jaħdem ximkien mal-gvern għandu jkun kien. Jok kien wasal tard, jok kien ġara xi ħaġa fi triqtu kaxxela ħabat u miet. Barba sejjer. Għad darba minnhom niftakar ukoll, Variex, konna għamilna serata, ix-xara ta' t'Għawdex, jgħidulha s-Sellun, is-Sellun għaliex l-għolja ma kienx hemm it-triq li nafu aħna titla' x-xagħra, tinżel, veru ħelu għax għolja ħafna, u ssib ruħek ir-Rabat imbagħad. Konna għamilna serata tal-għana organizzata mill-Ġewwa Workers' Union, kont ippreżentajtha jien, ma ġew ħafna Maltin, ma kienx hemm Dak in-numru kien hemm imma bro. Kitaristi. U, u, u niftakar, niftakar meta konna qegħdin nagħmlu din is-serata, issemma l-Varis ukoll bħala pijunier li ta bidu u ħajja lil divertiment ta' xi. U, u niftakar ukoll illi, illi meta, meta spiċċajna mill-għana mbagħad, eh, xegħelna kullimkien bil-fjakkoli u kien hemm xegħla sabiħa ħafna. Għax, għax, Kultant mhux sempliċement tagħmel l-att tiegħek, tgħidha ftit, tkanta, tgħanni jew tirrexxa, imma l-kontorni jkomplu jtellgħuha s-serata mbagħad. U n-nies tibqa' tiftakar ċertu affarijiet li ħadu pjaċir doppju. Qed ikollha ċertu sorpriżi. Id-divertiment qabel kien ma tantx kont issibu malajr, ġifieri tivvintaħ int. Għalik l-għana. U dik kienet komuni, eżatt l-għana, ġviri, li l-għana, l-għana kien jidħol allura bħala parti mid-dipartiment. Jidħol bħala sostitut għal dak li wieħed seta' jara iktar forsi minn barra, u għax meta daħal it-televiżjoni, dan naraw it-Taljani x'huma jagħmlu, eh, speċi minn dazzek. Kienet disgrazzja bi grazzja, x'mbagħad dan nittraskuraw tara u aħna kull fejn tmur tara television fuq it-Taljan dak iż-żmien Niftakar jien meta konna l-Belt, kien hemm kien hemm sett ta' televisions, Sara Zaccaria quddiem San Ġwann, ippakkjat għax kont għax qed jagħmlu l-biċċa xogħol. Mbagħad ġie San Remo, eh, kulħadd għaddej fuqu. Jiġifieri, jiġifieri aħna l-Maltin peress li ma konna mċaħħda minn ċertu divertiment, minn ċertu spettaklu, Kellu l-pjaċir naraw ta' barra, mbagħad hekk beda jonqos it-talent Malti. Jiġifieri taħseb li kellu impatt negattiv allura fuq l-għana? Indirettament kien negattiv, mhux spjegattiv imma, għaliex ħadu l-preċedenza, il-barranin li kienu mixtieq minnha l-ħaġa, dik il-biċċa xogħol. San Remo ma kontx tara nies barra, ta' kulħadd quddiem it-televiżjoni. Inkluż l-annejja, ma ġifieri, tal qed nistaqsi. Inkluż l-annejja, voldiri dan ġifieri. Eh, mux, eh, ma nistax nsemmi l-għanni jekun jaraw sarri għamajn, pero, pero għedna biex najdbek mod ġenerali u n-nis. Eh, le, ma tara ta' fl-istess ħin, għax hemm minnom ġifiri jirreferu għal-kantanti italjani l Claudio Villa, per eżempju, kien eh, popolari ħafna. Meta tara x'qed isir barra, Inti tinjetta ruħek, biex ngħidu hekk, biex tara inti x'tista' tagħmel hawn. Nisimgħu aktar kummenti u tifkiriet mingħand Charles Coleiro wara li nisimgħu aktar makkjetti. Qabel dorna għall-kummenti ta' Charles Coleiro, konna qed nisimgħu wħud mill-ħafna makkjetti maħruġa bħala diski Maltin fuq il-45 dawra fil-minuta matul is-snin 70. Din li ġej issa, per eżempju, hija dwett bejn Fred u Abela l-Bamboċċu u ħuh Renald. Jisimha Bejn ġuvni u miżżewweġ. Taf li jiena kont iżżewwiġt, Renard? Mela mhux bħali għax jien ġuvna ħa nibqa' bamboċċ. U inti jekk li sa tibqa' ġuvni, f'ħajtek l-ebda tfajla ma qbadt, għax imgħata jtieli xi ċara u tonda. Fredu Abela l-Bamboċċu u ħuh Renald bid-diska tagħhom Bejn Ġuvni u Miżżewweġ illi nsibuha fuq in-naħa l-oħra ta' Taxi Mary maħruġa fuq it-tikketta tad-diski ta' Anthony D'Amato fl-1970. Qabel ngħaddu għall-aħħar makjetta li għandna fil-programm tal-lum, se nisimgħu kumment ieħor mingħand Charles Coneiro. Jien kelli programmi differenzi, wieħed minnhom kien jismu Wiċċek Wiċċ Lanġi tas-Sema li konna nippreżentaw hemmhekk bl-għannejja, bil-poeżiji, b'kollox taqbiliet, eċetera. U kont kien jiġu, darba kelli, per eżempju, l-laws, l-laws. Il-laws kien l-iktar għannej li kien ħabbatni. għaliex kellu kellu ċertu inklinazzjonijiet li jagħmel dak li hu. Imma ċertu ċertu għana u ċertu klima kienx adattat għal xismu. Niftakar darba eden xkerat jew televizjon biex jgħanni hu. U rrit jagħmel jipprattika l-vuċi. U smajtu għamel frażi li ma tantx oġbidni. Daħħal il-ġon fil-nofs u kollu. Umma kellu siħba tiegħu għatlu għax qed jgħidlek Għatlu jena ħallijilek din ma jaqtawk. Insomma, parti me. Għax jena l-għana infittex ukoll dak li kien sabiħu, dak li kien jissona, ħafna drabi, għax mbagħad għandi biex nkun għad kollox, eh? L-għannejja kellhom, għandhom ċertu drawa li meta jgħandu spirtu pront, eh, ikollhom it-tikketta ta' xi ħadd u jgħiduha. Speċjalment fil-kadenza fil-kaden, ma ċiġbru kollox. Jena għadni niftakar, darba minnu għet nippresenta program iż-Żejtun stess, u wieħed mill-għannejn biex ma nsemmihx. Il-kadenza għamela minn flok strofa waħda tnej, baqa' sejjer da, se kemm jiżvoga kollox. Mbagħad għatlu għatlu isma' l-affett ma jkunx hekk. Imma x'qed ngħidlek jien? Għaliex l-għana kien akkwista ċertu teba biex ngħidlek ta' ċerti nies li ma kienux jagħmluh mħabba l-fatt li jinżlu fil-baxx. Issa jien diskanta, ton, illi dawn l-imbirkannejja moħħom intelligenti u jerfa u jqablu eżatt. Iżum bad ħafna minnhom mhux għajn l-istess sigrita bil-kem jafu jikbu simhom. fenomeni. Għara t-tirrispetta u koll situazzjoni. Iva, din, din nirrispetta ħafna jien, specialment meta jiġi l-għana tal-fat. Għal-fat li jajdu jikdbu fat. Meta kif iva, tajt int eh, issib għannej li ma jafx iva, jikteb, ma jafx jikteb fis-sens li huwa litterat, imma qed jikteb dan il-fatt. U allura hawnhekk tidħol jidħol anka l-element ta' l-oralità. Jena din tal-istigma naħseb illi huwa punt importanti għal diversi raġunijiet u anka dawn dal-inkwiet li semmejt li inti mawħut mill-annej, anka Kassar Pulicino rakkontaħu li meta intervistajtu 35 sen ilu, Fejn tarawni tkellmunix, il-makjetta popolari ta' John Laws flimkien ma' Ninu Gali għal Kalora u Manuel Mifsud is-Surġett, li kienet ħarġet fuq it-tikketta ta' diski ta' Anthony D'Amato fl-1973. U biha aħna ġejna fi tmiem edizzjoni oħra f'din is-sensiela ta' Wirt l-Għana Malti. Filwaqt li nirringrazzja lil Charles Colero għal kontribuzzjoni tiegħu, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal 11 il-programm f'din is-sensiela darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Intant, jiena Tony Sant, nawguralkom is-saħħa. Wirt Lana Malti huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.